بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون हाणे सूरत सभा पढ़ूं पिया अलहमदिल्ला पहुता आहियूं उणेतालीह आयतूं अॻु में पढ़ियूंसीं ऐं हाणे चालीह एकतालीह हिन खां पोइ हेठि पढ़ंदासीं इनशा अमीन हाणे हेसि ताईं जेको पढ़ियोसीं उनजो मुख़्तसिर इहो कयूं पहिरीं अलहमद शुरू थी सूरत जेका आहे सा हमद सां अलाह ताला जी तारीफ़ सां ऐं चवंदो हिन ते बि हमद हुनखे आहे आख़िरत में बि हुनखे आहे पोइ काफ़र चवंदा असां त इहा क़यामत ईंदी कोन हाणे क़यामत जो फोकस हिन ॻाल्हि ते हिन सूरत में घणो आहे आख़िरत जी ॻाल्हि हिते घणी चइजी आहे हुन खां पोइ फर्मेज़ थींदो पंहिंजो असांजो वरी पैदा थियणु थींदो कोन क़यामत असां लाइ थींदी कोन पोइ अलाह ताला चवंदो ज़रूरु थींदी तव्हांजे लाइ पोइ इहा ॻाल्हि पहिरीं कीअं हुन खां पोइ चयुसि जेको शुखुरु कंदो मुंहिंजो रब पाक फरमाए थो जेको शुकुरु कंदो आहे हुनखे वधाए ॾींदुसि ऐं जेको कुफ़ुरु कंदो नियामत जो कुफ़ुरु कंदो त उनखे जेको आहे सो वाह बर्बादु कंदुसि मतिलबु अहिड़े क़िस्म सां पोइ मिसाल हुनजो फरमाई हिन सूरत में अॻ में पाण पढ़ी आयासीं त हज़रत दाऊद अल हज़रत सलेमा आल इस्लाम जो बफ़ हुनजो पुटु जेको आहे हिन ॿिन्ही जो मिसाल ॾिना आहियूं पॉज़िटिव वारी उन सिलसिले में त अहिड़े नमूने सां असां हुननि छो जो उहे शाकिर हुआ पंहिंजो इबादत करण वारा ब बाना हुआ पंहिंजो सुठा हुआ भला हुआ मुनीब हुआ ऐं नेमत नईम नेम नेम नेम छा चइबो नईम हुआ पंहिंजो पैगम्बर हुआ ऐं बादशाहुनि खे ॾिसूं उन्हनि खे ॿियूं स्पिरिचुअल अहिड़ी दुनिया जूं ॻाल्हियूं ॾिसूं जे कंहिंखे कोन ॾिसूं हुनखे हवा ॾिसूं हुनखे ही ॾिसूं हुनखे जिननि ते मुसखर कयोसीं हुनखे वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं ॿिन्ही जूं हज़रत दाऊद अलाम हज़रत इस्मा सलेमा आस्लाम जी ॻाल्हि या थी उन जे कंट्रास्ट में त जेके कुफर नेमात कयूं उन सभा जी क़ौम जो ज़िक्र आहे जो ऐं खां पोइ अलाह ताला वरी हिते हिन दुनिया जी ॻाल्हि कई त जिन खे औलाद आहे माल आहे हीअ आहे उहो हीअं था चवनि त असां ते ख़ामत कोन थींदी छो त असीं त वॾे रहियूं असीं त वॾी ॻाल्हि आहियूं पोइ चवनि न न थींदो ई औलाद माल जेको आहे तव्हांखे को फ़ाइदो कोन ॾींदो आख़िरत मंझि अलाह ताला हेसि ताईं चयो हाणे फरमाए थो वरी आख़िरत जो मिसाल वरी आणे थो त या शरोम जमी आहिनि सुम यकूल मलाक आहा ई कानू या हाणे हुन जो तर्ज़ुमो पढ़ां थो साईं ताज मोहम्मद अमरोठी साहिब जो तर्ज़ुमो आहे ऐं जंहिं ॾींहुं उन्हनि मिड़नी खे गॾु कंदो वरी मलाइकनि खे चवंदो त हीअ आहे ही उहे आहिनि छा जेके अव्हांखे पूॼींदा हुआ मला मलाइकनि खां पुछंदो त हीअ आहिनि तव्हांखे पूॼींदा हुआ छा भई हज़रत ईसा इस्लाम खां सूरत महदा जे आख़िरि में अचे थो त हज़रत ईसा इस्लाम खां पुछंदो त छा तो तोखे ऐं तो चयो हिननि माण्हुनि खे त मूंखे ऐं मुंहिंजी माउ खे जेको आहे सो अलाह करे पूॼियो अहिड़े नमूनो अहिड़ो नमूनो पोइ उहो वरी अर्ज़ु कंदो त यार आहे मूंखे मूं त कोन्ह चयो ईअं तोखे ख़बर हूंदी जेकर मूं चयो हूंदो त ईद पए मूं हीअं चयो हीअं चयो इहा ॻाल्हि सूरत माए तव्हांजे आख़िरि में तमामु सुहिणनि लफ़्ज़नि में हाणे हिते अला त चओ खां पुछंदो चयो तव्हांखे पुॼियो बि न उहो मलाइक चवंदा यार असांखे ख़बर कोन्हे हाणे अहिड़ी आहे हिकिड़ी अॻु में अची वई आहे पर उहा मतिलबु उनखे छोजो मलाइकनि जी हाणे ॻाल्हि खुलियल थी अचे उते आई त पाण खे में थोरी ॾुखी तकलीफ़ थी पाण खे मंझि त हाणे उहा ॻाल्हि हिते थी अचे वरी वाज़े तरी तरीक़े सां त छा थींदो मलाइकनि खां अलाह ताला पुछंदो त योम या शरोम जमीअन सुम यकूल लील मलाइक हाउ लाइ इहा कुम खानू या अबदून छा ही जेके आहिनि से तव्हांखे पूॼींदा हुआ पोइ मलाइक हुनखे चवंदा हुआ पप्पा खे चवंदा हुआ यार असांखे कोन पूॼींदा हुआ ई पर ही जिन खे पूॼींदा हुआ छो जिननि ते हिननि जो अहसासु घणो हो पोइ हाणे मतिलबु त ॿियनि हंधि अलाह ताला चयो जिन खे पुॼींदा हुआ असां उनखां पुछंदा यानी बुतनि खां पुछंदा फलाणी खां लात थी उज़ा सभिनी खां असीं पुछंदासीं तव्हांखे पुॼंदा हुआ हू चयो हा असांखे त का ख़बर ई कोन्हे त कोई असांखे पूजींदा हुआ असांखे कहिड़ी ख़बर अथई असांखे पूजींदा असीं न को ॾिसूं न को ॻाल्हायूं न को ॿुधायूं न को को नफ़ो ॾियूं न को को नुक़सानु ॾियूं असांखे कहिड़ी ख़बर आहे त हिन छा थिए कयो असांखे ख़बर कोन्ह अथई तूं पाण ॼाण ऐं इहो ॼाण सम्झो हू पंहिंजो हथु धोई परे थी बीह रहनि त पोइ असांखे ख़बर कोन अथई असां असांखे मयार न ॾे सम्झो पोइ अलाह ताला ॼण हिकिड़ो साबित कंदो उन्हनि तई जिन खे मञी जिन खे पूॼियो थिए जन इहा ॻाल्हि ते कयो उहे त इनकार था कनि को असांखे त पूॼो कोन हाणे तव्हां कंहिंखे त पूॼियो वेठे मूंखे मूं ते पैगंबर मोकिलिया हुननि जो इनकार त कयो ऐं ई जन खे वीचारनि कुझु करे नथियां तव्हांखे न को फ़ाइदो ते ॾिनऊं न को नुक़सान ते ॾिनाऊं न को तव्हां सां ॻाल्हाए त सघियां न को तव्हांखे ॿुलाए थो सघियां ऐं उन खे वटि पूॼियो तव्हां कहिड़ी न वॾी ग़लतीअ में हुयो हाणे इहो हिकिड़ो मिसालु हाणे हिते वरी इहो मलाहिकनि जी ॻाल्हि अचे थी हाणे पढ़ी था पढ़ूं कालू सुभाण खे अंत वली ना मिंदून हू चवंदा त अंत वला तूं असांजो ई वली आहीं तूं असांजो मिन दून हिम इन्हनि खां सवा हिन असीं न तुंहिंजा आहियूं पर तूं असांजो आहीं बाक़ी हिननि खे सुञाणो ई कोन था कालू सुहान खे अंत मिन दून हिम बलकानू या जिन पर हीअ त जेके हुआसीं जिननि खे पूॼींदा हुआ असांखे कोन पूॼींदा हुआ असांखे ख़बर ई कोन कोई असांखे पूॼींदा साईं ताजमला मरोठी सा चयो फरमायो त मलायक चवंदा त तूं पाक ज़ात आहीं तूं असांजो साईं आहीं न इहे इहे असांजा साईं कोन न को असीं हिननि जा साईं आहियूं बल्कि उहे जिन्हनि खे पूजींदा हुआ उन्हनि मां घणनि खे मञींदड़ आहिनि जिन्हनि खे घणो मञींदा हुआ असांजो पोइ अक्सर होम बिहिम मोमिनून अक्सर घणा घणा ई हिननि जी जेका साईं जिन्हनि खे मञींदी हुई त जिन जेके ईंदा हुआ हिननि वटि पुछंदा हुआसीं मलाइक आहियूं असीं ईअं आहियूं असां ख़ुदा जा पंहिंजा वेझा आहियूं क़रीब आहियूं असांखे सभु ख़बर आहे पर हुनखे का ख़बर कोन हूंदी हुई उहा अॻिते अॻु में थी चुकी ॻाल्हि त सुलमान जे जिन्हनि खे ख़बर ई कोन हुई त हज़रत सुलेमान गुज़ारे वियो आहे त मतिलबु हुनखे कहिड़ी ख़बर जॾहिं माण्हू साम्हूं वेठो आहे जंहिंजे करे कमु पिया कनि वरी मुसीबत सां सम्झो उहो वेठो आयो गुज़ारे वियो आहे सम्झे साम्हूं साम्हूं बिल्कुलु त हुनखे ख़बर ई कोन पई त गुज़ारे वियोसीं हलियो सम्झो त हिनखे कहिड़ी ख़बर ॿी दुनिया में कहिड़ी ॻाल्हि थी हले पई हाणे फल पोल अलाह ताला फ़रमायो अॻिते पोइ हिन ॾींहुं केर बि कंहिंखे कोन पहुचाईंदो न को नफ़ो पहुचाईंदो न को को नुक़सानु पहुचाईंदो दर पहुचाईंदो पर न को ज़ाल अला ताला थो ऐं असीं चवंदासीं उहे जेके ज़ालिम हुआ उहे जेके अठीला वॾाई करण वारा जेके वेठे माण्हुनि खे मारियाऊं ऐं वेठे पंहिंजो छा कयूं छा कयूं हीअ मुसीबतूं हीअं कराची में हींअर पधरियूं थियूं हाणे अॼु रब पाक कंदी कॾहिं कॾहिं त पधरो कंदो बि न मुसीबत हेॾो ज़ुल्म करे छॾियऊं चालीह साल थी विया हिन लाइ माण्हू मुसीबत में पोइ चवंदो नकूल ज़ुल्म ज़ालूबी कुन उन जहनुम जी बाहि जेका हाणे चखो चखो हुन जो मज़ो माना चखो हाणे ज़ूख़ ज़ुख ज़ाइको करियो चखो अज़ाब ज़ू अज़ाबनार उन जहनम जी बाहि जो अज़ाब हाणे चखो हली जंहिंखे कुंथुम थो कज़ब तईं कूड़ो चवंदा हुआ त कंहिंमहि थींदी कोन क़ीमत थींदी कोन न को जनत आहे न को जहनु आहे असां बसि आज़ादु आहियूं जीअं वणियूं तीअं करियूं मुल्क खे ॿेड़ी ॿोड़े छॾियूं भले जेकी वणियूं सभु करियूं पोइ हाणे चखो मज़ो मज़ो अथव मज़ो पर हिन दुनिया में माण्हू को मज़ो था किथे किथे हाणे इहा इनशा चखंदा जेके माण्हू ज़ालिम आहिनि से को वक़्तु ईंदो हुननि जो हिते ई धरती ते हिन खां पोइ फरमाईं त जॾहिं उन्हनि ते आयथूं पढ़ियूं पधरियूं आयतूं जेके आहिनि अलाह ताला जूं कालू उहे चवनि था चई कहिड़ो आहे मुड़ुसु जेको तव्हांखे रोके थो चाहे उन्हनि खां उन्हनि खे पूॼण खां जिन खे तव्हांजा अबा ॾाॾा सभई पुॼींदा हुआ तई पुॼींदा हुओ हाणे हीअ आयो आहे मोहम्मद सलाहु सम्झ नाले सां चवनि इस्तेज़ा सां टोक सां त हीअ आयो आहे हाणे तव्हांखे रोके थो त तई हिननि खे न पूॼो लात खे न पूॼो मनात खे न पूॼो वुद खे सवाह खे फलाणे खे न पूॼो हिननि खे बि न पूॼो हिते हिते पंहिंजो हाणे हीअ आहे माण्हू जेको तव्हांखे रोके थो ऐं इहा अहिड़े क़िस्म जो गुफ़्तगु अॻ में बि हिन आयत सूरत में अची वई आहे <clears throat> पोइ चवंदा आहिनि इहा सुध्ध मां हाजा कालू मां हाजा इला इलाजु मुड़ुस आहे जेको चए थो तव्हांखे हीउ केर छा आहे हिन जे जो हिकिड़ो मुड़ुसु आहे मुड़ुसु माण्हू आहे ऐं यसुदुम जेको चाहे थो त तव्हांखे रोके अमा खान या अबुद आबा जेको तव्हां पुॼींदा तव्हांजा आबा दादा पुॼींदा जंहिंखे हुन खां तव्हांखे रोके थो पुॼण खां मा हाजा इला मुफ़्तरा ऐं उहे चवंदा त इच्छा आहे यानी जेको क़ुर आंदो आहे न या जेका हीअ ॻाल्हि करे थो रसोल सुल त चवनि मां कालू मां हाज़ा आहे इफकुन मुफ़्त आई कूड़ आहे जेको हिन ठाहियो आहे कूड़ आहे जेको ठाहियो अथसि कूड़ो आहे हाणे हीअ जेके हींअर पाण खे सिक्युलर था सम्झनि जेके पाण खे अथीस हाणे हींअर घणी घणा ई थी वई आहे पाण वटि बि ख़ुदा पाण खे पनाह ॾींदो पंहिंजे मुल्क सिंध खे पर पाण वटि बि हाणे वधीक थींदा था वञनि इन ख़्याल जा जेके चवंदा छा जी ॻाल्हि छाजी छा जो दु दुदखु दड़को ऐं बिश्त दिलासो ऐं फलाण टीर मटीर इहा ॻाल्हि सॼी कूड़ी आहे इफ़क निफतर आहे इहो सॼो ईअं आहे बसि पोइ हाणे जंहिंखे सम्झि में अची वञे वरी नंढे हूंदे जेकॾहिं अहिड़ी का ॻाल्हि ॿुधी वञे साईं फलाणे साईं हीअं चयो आहे फलाणे साईं अहिड़ो कलाम अहिड़ो पोइ वरी फलाणी माई जेका असां वरी माइटाणी जेका ॻाईंदी वरिते हाणे उहा ॻाईंदी वरिती पोइ असांजे लाइ छिता थींदा कोन्ह थींदा हाणे इहो मतिलबु त अहिड़े नमूने सां हिकिड़ो फितनो पखेड़जे थो अहिड़े क़िस्म जी गुफ़्तगु अहिड़े क़िस्म जे ॻाइण सां माई चवंदी पर छा चओ दड़क दड़ा सो मुल्लो जेको आहे हीअं थो चई मुला तुंहिंजो पेट फाटे तुंहिंजो हीअं थी वञे मुलो वीचारो छा करे भला इलाजु वकालू हाज़ा इला इफ़क़ुन मुफ़्तर आहे हीउ छा आहे सवाइ कूड़ हिकिड़ो जेको ठाहियो अथसि हाणे टी टी शर्त हिकिड़ी चयूं त असांखे रोके थो ॿी चई त ही कूड़ कूड़ ठाहियो अथसि जेको ठाहियो अथसि कूड़ो आहे कूड़ आहे जेको ठाहियो अथसि हाणे टी शर्ट चए थो वकाल लज़ीन कफ़रू लिल हक़ जॾहिं हक़ जॾहिं हुन वटि अचे थो हुनजे मुतलिक़ चए थो यानी क़ुर जेको आहे हक़ु आहे नबी जेको आहे हक़ु आहे दीन जेको आहे हक़ु आहे जॾहिं हक़ु हुननि वटि पहुचे थो वकाल लज़ीन कफ़रू लिल हक़ लमा जाहुम जॾहिं हुननि जे वटि पहुचे थो इन इला मुबीन हाणे इहे टी शर्ट अचनि चए त हीउ बसि जादू आहे ॿियो न पुॼी सघियासीं हीउ बसि जादू आहे पधरो जादू आहे जेको चऊं पधरो जादू आहे ॿियो चऊं हरू भरू रोके थो तव्हांखे ॿी ॿी ॻाल्हि त हीउ जेको आहे सो कूड़ ठाहियो आहे सो कूड़ आहे जेको ठाहियो अथसि हाणे टे शयूं इहे चवनि था इहे जेके काफर आहिनि मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जी गुफ़्तगु कनि था पोइ असां वटि जेके पाण खे इंटेलेक्चुअल सुञाणो वरी फिलासॉफी जे डिपार्टमेंट में वेंदा हुते हुनजी ॿेड़ी ॿोड़ींदो असांजा यार घणेई आहिनि फिलासॉफी वञा थी आया बसि पोइ छुट्ट आहे हाणे साईं वेठो निहार बसि जबरदस्ती असां फिलासफ़र जेको हुन असांखे हीअं चई छॾियो हा हाणे साईं असीं मञीदासीं कोन न को रसूल खे न को न खे न को अलाह खे न को कंहिंखे पोइ हाणे अहिड़ो मुसीबत जेका माण्हू इल्मु थोरो छा चइबो आहे त पंहिंजो drink deep or touch it not थोरो जेको आहे little learning is a dangerous thing थोरो पढ़ी थी फिलासॉफी जी डिपार्टमेंट में आऊं बसि हीअ ॻाल्हि पढ़ी आयो आहियां हिकिड़ो जुमिलो मूंखे हाणे यादि आहे बसि ॿियूं ॻाल्हियूं मूंखां सभु विसरी विया आहिनि इहो त को अलाह कोन्हे को ऐं न को नबी आहे न को को क़ुर आहे का ॻाल्हि सभु ख़तमु आहे त ठीकु आहे ख़तमु आहे पाण ॾिसंदासीं अलाह ताला चए थो त अहिड़ो को किताबु आंदो आंदोदाऊं जीअं फिलासॉफी डिपार्टमेंट में घणेई किताब रखिया आहिनि उन्हनि को किताबु पंहिंजो को ठाहियो आहे को लिखियो आहे जेको पढ़नि था ॿियो जेको आंदो अथऊं को अहिड़ो किताबु जेको पढ़ियो थो वञे हुनजे साम्हूं नज़ीर असां हिकु हिन खां अॻु में बि तोखां ए नबी पाक सलाह तोखां अॻु में बि हिननि ते असां अहिड़ा नज़ीर मोकिलिया नज़ीर असां नज़ीर आहे हिकिड़ो उहो भाॻे असां इलाही नज़ीर जंहिंजो नज़ीर नज़ीर नज़ीर टिनि ॿिनि टिनि क़िस्मनि जा था थियनि हिकिड़ो नून सां लिखनि नज़र नज़र मोहम्मद ख़ान फरहान ख़ान अहिड़े क़िस्म जो पोइ उहो था नूहेनोए ज़ोए ज़ालिम सां था लिखनि ॿियो नज़ीर नून ज़ाल ज़रो इहे रे उहो नज़ीर नज़ीर माना पंहिंजो ॾींदड़ पोइ वार्निंग असांजो नज़ीर पोइ उन ॻाल्हि कज़बल वमा इलाही हिम उन्हनि ते असां कोन मोकिलियो पहिरीं जेको आहे क़बलक मिन नज़ीर को को यानी हीअ क़ौम जेका हुई अरबनि जी उन ते को असां नज़ीर अॻु में कोन मोकिलियो यानी हज़रत इस्माहिल इस्लाम हुन खां पोइ टे हज़ार चारि हज़ार साल अॻु जी ॻाल्हि आहे हुन खां पोइ को पैगम्बर विच में पैदा थियो हूंदो हज़रत ईसा साल इस्लाम आख़िरी नबी आहे जेको बनी साहिल में पैदा थियो आहे बसि पोइ उहो रसुला साल खां पंज सौ साल अॻु में त इन्हनि पंज सौ सालनि जे विच में जेको गड़बड़ थी वियो आहे जेके बुत हाणे रखियाऊं पंहिंजे कबतुला में बि इहो पोइ उन्हनि पंज सौ आख़िरी जेके साल आहिनि उन्हनि मिंजी इहे ॻाल्हियूं थियूं अॻ में यानी माण्हू शरीत ते हुआ इब्राहिम अल जे मके जा माण्हू अरब जेके आहिनि शरीत मोहम्मद ते शरीत हनीफ़ ते हनी ते हनीफ़ ते हुआ हल इब्राहिम अल जेको हनीफ़ हुयो हुनजी शरीत थियो आहे इस्माहील इस्लाम जे शरीत ते हुआ पोइ हाणे कॾहिं कॾहिं थियो और गड़बड़ूं पैदा थियूं हिकिड़ी थी थिए पोइ ॿी थी थिए पोइ टीं थिए हिकिड़ो बुताणे रखियऊं ॿियो भुताणे रखियऊं टियों भुताणा रखियऊं पोइ टे सौ सठि बुत थी हलिया इनखे हिकिड़े ॾींहं में कोन थियो इहो ॼणु सदियूं हिन में वक़्तु लॻी वियो पोइ चए थो हिननि खे अॻु में को असां नज़ीर कोन मोकिलियो हुओ अरबनि खे यानी उमी क़ौम हुआ पढ़ियल लिखियलु कोन हुआ हुन वटि को किताबु कोन हो न को इंजील न को ज़बूर न को कुझु ॼाणंदा हुआ इलीरबल जेके हिन खां अॻु में हुआ हुननि बि कूड़ो कयो जेको तव्हां हिननि खे असां ॾिनो आहे हुनखां ॾहणा अॻियुनि क़ौमुनि खे हिननि ॾिनासीं मां शार हुन जो ॾहों हिसो बि हिननि खे कोन ॾिनो अथऊं अहिड़ियूं क़ौमूं ॿुधण अॻु में हुयूं जेके थी वियूं उन्हनि बि ईअं कूड़ो कयो पोइ असांजे रसूलनि खे कूड़ो कयऊं उन्हनि बि कूड़ो कयो सभिनी नखीर पोइ असांजो छिताव कहिड़ो न सख़्तु हो असांजी पनिशमेंट कहिड़ी न सख़्तु हुई असांजो अज़ाब कहिड़ो न सख़्तु हो कंहिं फ़क़ान नकीर नकीर नुक़रत आहे जेका मतिलबु त चङाई कोन्हे पर चङाई जो उबतड़ ॿी का शइ आहे जेको मतिलबु पनिशमेंट आहे जेका अलाह ताला मुनकर ऐं नखीर हूंदा क़बर क़बर में बि जॾहिं वञिबो सोचंदे हिकिड़ो मुनकर हूंदो ॿियो वरी मूंखे नकीर हिकु ॿिए खां मथे मुनकर नकीर ॿई हूंदा हुते माना अलाह ताला पनाह में पंहिंजे रखे पंहिंजे हिफ़ाज़त में रखे मुनकर नकीर जे हेॾे ॾाका जेको थींदो हुन खां पंहिंजे पाण पा पंहिंजो करे हूअ यार बि तूं पंहिंजो कजांइ मुनकर नकीर जे हवाले असांखे न कजांइ किराम हथ बि विचार वेठा आहिनि वीचारा उहे असांखे ॾिसण में कोन था अचनि ॿियो पर पोइ वरी लिखनि पिया भई ॼणा लॻा पिया आहिनि जेको असीं लिखूं था उन असांखां चङा ई लिखनि असांजे मुतलिक़ बुसलाई लिखिया हूंदो पोइ त वियासीं कम खां <clears throat> कुल कुल पोइ असांजे रसूलनि खे कूड़ो नखीर पोइ हिन जो तर्जुमो पढ़ा त साईं जी माना अचे चोथीं आयत जो चोएतालीह आयत हुई आहे हालांकि उन मुशिकनि खे न को को किताब ॾिनोसूं जंहिंखे पढ़नि था नज़ीर ऐं नकी तोखां अॻु उन ॾांहुं मोकिलियोसूं अॻियुनि क़ौमुनि बि कूल ॼातो हो हालांकि जेकी उन्हनि खे ॾिनो हुअसूं मां शार मां आते न हुउमि हुनखे जेके ॾिनो होसूं सो तुंहिंजे ॾहीं पतीअ खे बि खे बि न आहे यानी मुशिकनि खे न पहुता आहिनि एतिरो हुननि खे घणो यानी हुनखे ॾहणो वधीक हू ताक़त वारा हुआ वधीक तव्हां खां मां आते न हुउमि फ़ज़बू रुसली पोइ मुंहिंजे मुंहिंजो पोइ न असांजे पैगम्बरनि खे कूड़ो कयो फ़क़े फ़क़ान नकीर पोइ मुंहिंजो अज़ाब कीअं हो कहिड़ो न हो सख़्तु यानी कहिड़ो न तकलीफ़ ॾींदड़ हो कुल इन मां चओ हिननि खे रसूल पाक होम हाणे हिन सूरत में मूं अर्ज़ु कयो त पंद्रहं दफ़ा आयो आहे त कुल कुल कुल कुल चओ हिननि हिननि हिननि खे खे खे चओ चओ छा चओ पोइ जेके उहे एतिराज़ु कनि था उन्हनि जो जवाबु हिते अचे थो त हीअं चओ हीअं चओ हीअं चओ हिननि खे फरमाए थो त कुल तव्हांखे वाइज़ करियां थो हिकिड़ी ॻाल्हि जो नसीहत करियां थो तव्हांखे हिकिड़ी अलाह जे साम्हूं त ॿ ॿ थी या हिकु हिकु थी फ़ख़ुरु पोइ फ़िक्रु करियो पोइ फ़िक्रु करियो ॿ ॿ ॼणा थी अचो या हिकिड़ो ॼणो थी अचे पोइ फ़िक्रु करे हिन ॻाल्हि ते हाणे हज़रत नूह अल इस्लाम सूरत नूह अल इस्लाम जे नाले ते जेका सूरत आहे एकहतरि उन में फरमाए थो त आउं वियुसि विस हिकिड़े हिकिड़े वटि वियुसि ऐं थोरनि थोरनि वटि वियुसि ॿिनि ॿिनि वटि वियुसि छो त जॾहिं पंहिंजो हिकिड़ो हुजूम थो थिए जॾहिं घणा माण्हू था थियनि हिकिड़ी पर्सनल हिकिड़ी शख़्सियत थी ठहे उहा घणाईअ वारी उन में माण्हू गुमराह थो थिए पोइ जेको ॿियनि जी जेको राय हिकिड़ी ईअं उछले कंहिं छॾी त बसि पोइ सभु को उनजे पोयां थो लॻे घणे घणनि माण्हुनि जे साम्हूं माण्हू दीन अख़्तियार न कंदा पोइ माण्हू खे ॿिनि ॿिनि ॼणनि खे गॾे उन वटि वञिजे या हिकिड़े वटि वञिजे त उनखे सम्झाइजे त हीअ ॻाल्हि हीअं आहे हीअ ॻाल्हि हीअं आहे पोइ उहो ॻाल्हि सम्झंदो पर जेके हुजूम जे आॾो कंहिंखे चइबो त तूं दीन इस्लाम अहिड़ो आहे क़ुर अहिड़ो आहे मोहम्मद इलाही अहिड़ो आहे त हू छो जो ॿियनि जो इंफ्लुएंस जेको आहे सो नेगेटिव घणो हूंदो पोइ हू मञण लाइ तयारु कोन्ह थींदो भई इहा हिकिड़े अजब जहिड़ी ॻाल्हि हीअ सूरत हिन में वाज़ी कई अथसि ऐं सूरत नूह हले इस्लाम जे इहा ॻाल्हि इशारे सां कई अथसि त हज़रत नूह हीअं चयो राति जो वियुसि ॾींहं जो वियुसि अहिड़े वक़्तु वियुसि ओड़े वक़्तु वियुसि हर वक़्तु वियुसि ऐं हिकु हिकु वटि वियुसि ॿिनि ॿिनि वटि वियुसि या छा पर हाणे हिते वाज़े करे इहे ॿई लफ़्ज़ चयईं त ॿ ॿ ॼणा गॾिजी अचो या हिकिड़ो हिकिड़ो ॼणो अचे ऐं पोइ फ़िक्रु करे त त फ़क्रू फ़िक्रु करियो मां बि साहकुम मिन जिन हीउ जेको पैगम्बर मूं मोकिलियो आहे मोहम्मद सलाहु इहो तव्हांजो साथी यार जेको तव्हांजो आहे साहिबु साहिब तव्हांजो साहिबु जेको साहिब माना साहिब माना ईअं कोन अंग्रेज़ जो साहिबु ऐं पाण लिधियासीं हुन जी उमत न साहिब कोन तव्हांजो साथी यानी तव्हांजो तव्हांजो हिकु दफ़ो उहो जेको आहे तव्हां उहो जिन कोन्हे हुनखे को उहो चरियो कोन्हे को न को मजनून आहे न को हुनखे जिन आहे ऐं जेके ॻाल्हियूं हीउ करियो था हीअ जेको हुजूं में हीअ फलाणो अबू लहब ऐं अबू जहल कंदा था वरितनि ऐं फलाणा फलाणा हीअ कंदा था वरितनि इहा ॻाल्हि कूड़ी आहे तव्हांजे साहिब खे तव्हांजे दोस्त खे तव्हांजे साथीअ खे जिन कोन्हे हू चरियो कोन्हे को मजनू कोन्हे को इन उहो इलाह नज़ीर हू न आहे सवाइ तव्हांजे हिकिड़ो तव्हां ते हिकिड़ो नज़ीर थी आयो आहे तव्हां ते हिकिड़ो वॉर्निंग ॾियण वारो थी आयो आहे नज़ीर हिन सूरत में नज़ीर जी ॻाल्हि घणी आहे हिन इलाह नज़ीर लखुम बैन यदे यन शदीद उहो जेको अज़ाब आहे अॻियां साम्हूं हिन जी आख़िर में क़यामत जे ॾींहुं जेको अचिणो आहे उन जी वॉर्निंग थो तव्हांखे ॾेखारियो चङाई थो करे तव्हां लाइ तव्हां जेको आहे हुनखे हुनखे अहिड़ो त समझो मजनूं त सम्झो चढ़ियो था सम्झो चओ हिननि खे चओ त मां सालतु अज़रनि जेकॾहिं आउं तव्हांखे को अज घुरंदो हुजां जा चवां भई मूंखे हेतिरा पैसा ॾियो हेतिरी दौलत ॾियो मूंखे हेतिरो ई करियो पोइ इहा तव्हांखे नसीहत थो करियां हीअ सेखारियां थो इन करे इहो हुकुम जेको आहे क़ुर पढ़ाइण जो सुनत मोहम्मद सलाहु जी पढ़ाइण जो हदीस पढ़ाइण जो हीउ जेको इल्मु आहे दीन जो उन ते अजर न वठणु खपे माण्हूअ खे हुन पर हाणे जेको पघारु आहे माण्हू को मिले थो त पाण उहा मजबूरी आहे हुनजी पर हीउ जेको दीन आहे उहो उन जो अजूरो न वठणु घुरिजे त छोजो पढ़ायां थो त जनाज़ो थो पढ़ायां मूंखे उजूरो ॾियो तव्हां ही निमाज़ थो पढ़ायां मूंखे उजूरो ॾियो न जेकॾहिं हुनखे पंहिंजा रिसोर्सिस आहिनि त ई शुड नॉट एक्सेप्ट एनी उजूरो जेकॾहिं हुनखे वठणु न खपे पर हाणे जेकॾहिं हुनजो कमाई जो ॿियो को ज़रियो कोन्हे पोइ हुनखे माण्हू ॾियनि था त पोइ हाणे उहा ॿी ॻाल्हि आहे पर हिन जो रसोल्ला साहिब खे अलाह ताला चए थो हिनखे चओ त आउं जेको तव्हां खां उजूरो घुरंदो हुजां कोन थो घुरां मतिलबु तव्हां कोन चवां मूंखे हेतिरा ॾियो त पोइ तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां जेकॾहिं उहो उजूरो घुरां थो त उहो तव्हांखे आयो उहो आयो अगरि भले हुजे तव्हां वटि कुल इन कुल मास अल तुखुमिन अजरिन फहूअ लखुम पोइ उहो तव्हांखे ई आयो तव्हांजो ई आहे भले पाण खणो मूंखे न ॾियो मतिलबु तव्हां आउं को उजूरो कोन थो घुरां जो मूंखे हुजूर जे करे पोइ न मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधंदा हुजो ऐं तव्हांजी चङाई जी ॻाल्हि थो करियां तव्हांखे चङाई थो ॿुधायां ॿुधो मुंहिंजी चङाई न ॿुधंदो ख़ैरु आहे मुंहिंजे लाइ ऐं मुंहिंजो अजर जेको आहे मुंहिंजी पोरियो जेको आहे अलाह वटि आहे मुंहिंजो अजुरु मूंखे उते अलाह ॾींदो पंहिंजो इलाह अल वाह अलाह खुल शइ इन शहीद ऐं हू सॼी ॻाल्हि ते शहीद आहे सॼी ॻाल्हि ते शाहिद आहे शहीद ऐं शाहिद माना साॻी आहे हुन में उनमें ज़रूरु ग्रामैटिकल फ़र्क़ु आहे त लफ़्ज़ी फ़र्क़ु आहे त उनजो मानवी फ़र्क़ु थींदा पर हाणे उन गहराई में पंहिंजी पंहिंजी ताक़त खां मथे आवा हींअर कोन था कयूं आहे ॻाल्हि पोइ वक़्तु वरी कंहिं कई हूंदी त पोइ वरी पढ़ंदासीं इनशा कुल मां हे मोहम्मद सलाहु चओ चओ हिन में हिन सां हर हिकु आयत में जेको आहे हिकिड़ो कुल कुल कुल आई हाणे आख़िरी सुर सूरत अची थी पई तथ ते पहुचे थी तंहिं करे चओ हीअं चओ हीअं चओ हीअं चओ हीअं हीअं चओ रसोल सलाहु खे हुकुम थो थींदो वञे त हीअं चओ हीअं चओ हीअं चओ हाणे चए थो कुल इन रबी बिल हक़ अलाह कुल मोहलुमुम इन अज अला अल अल वह अल अलाह कुल शबी आहे सो आणे थो हक़ सां अलामु कज़फ आहे चुटी चुटण जी ॻाल्हि ہے आहे हणण जी ॻाल्हि खे चइबो आहे या आणण जी ॻाल्हि खे चइबो आहे कज़फी जेको ॻाल्हि हिन जेका आंदी आहे जेको आणे थो चवे थो ॿुधाए थो तव्हांखे इहा जेको आहे सो हक़ सां ॿुधाए थो अलाम हुयू जेको सभिनी ग़ैब जी ॻाल्हियुनि खे ॼाणंदड़ आहे उन जी ॻाल्हि आहे उन उन वटां आंदीसि अथसि मुंहिंजो तर्जुमो कयो आहे पंहिंजो साईं खेन चओ त बेशक मुंहिंजो पालणहार हक़ खे मुंहिंजे दिलि में विझंदो आहे कुल इन रबी यक बिल हक़ यक माना जी माना कढी साईं ताज महम अमर साहिबु त हू अलाह ताला या मुंहिंजे दिलि में इहा ॻाल्हि हणे थो या ॻाल्हि आणे थो या ॻाल्हि चिटे थो यकज़ यकज़ हणे थो आणे थो <coughs> विझे थो <coughs> रबी यकज़ बिल हक़ अलूब जेको ग़ैब जी ॻाल्हि कुझु ॻाल्हियुनि जो ॼाणंदड़ आहे चओ त बेशक मुंहिंजो पारण हार हक़ खे मुंहिंजे दिलि में विझंदो आहे ऐं उहो गुझनि गुझनि जो ॼाणदड़ु आहे कुलजॉल हक़ वमा बाथिल वमा यूहीद चओ हे रसूल सला चओ खेनि चओ त हक़ु आहियो ऐं कूड़ो महबूदु न कि नए सिर पैदा करे थो न की ॿीहर बीहर पैदा कंदो ॿीहर पैदा कंदो जिन जेको कूड़ कूड़ो कूड़ो आहे जेको अलाह न आहे उहो न को पैदा करे न को जा जाल हक वज़ हक़माए कंहिं चओ त हक आयो ऐं कूड़ो महबूद न की नए सिर पैदा करे थो न की ॿीहर पैदा कंदो इहो ई वरी ॿीहर आणींदो ऐं युबदियो पहिरीं शुरूआति में पैदा कंदो कुल इन इन दलल थो फ मां अदिलो अला नफ़्सी अलाह सलाह चयो जेकॾहिं आऊं गुमराही ते हुजां त पोइ आऊं अला नफ़्सी त उन गुमराही जो मूं ते आहे ॿार मतिलबु मूं ते ॻाल्हि आहे आऊं हुनजो जवाबदार आहियां मूंखे ई भोगणो पवंदो हुन नतीजो जेकॾहिं आउं गुमराही ते हुजां हीअ हिकिड़ो आर्ग्यूमेंट जो तरीक़ो आहे इहो कोन त रसोल साल चए थो गुमराही ते आहियां रसोल सलाम खे ख़बर आहे त हक़ ते आहियां चए थो जेकॾहिं गुमराही ते हुजां त उनजो भोग नतीजो मूंखे भोगणो पवंदो व इन हदायत हिदायत जेकॾहिं आउं हिदायत वारो आहियां जेकॾहिं हुजां त पोइ यू हा इन करे हिदायत ते आहियां इहो यू हा इलह जो अलाह ताला मूं ते वही मोकिलियो आहे हाणे वही जी ॻाल्हि हू जेको यकसिफ़ बिल यकसिफ़ बिल हक़ यकसिफ़ बिल हक़ हाणे उहा असांखे वही आहे यानी वही छा आहे को ईअं कोन माण्हू वरी तर्जमो कनि था को त इन इंस्पिरेशन आहे इल, इलहाम आहे कशफ कशफ कशफ आहे न हीअ हुन खां मथे ॻाल्हि आहे जो वही अचे थो वही हिकिड़ो फ़रिश्तो आहे इस्लाम आहे जेको आणे थो इहो पैगाम ॻाल्हि थो आणे कुल कुल इन दलाल इन मां जेकॾहिं आयो आहे उनजो असरु वञ हिदायत जेकॾहिं आउं हिदायत ते आहियां आहे जो मूं ते वही कयो थो वञे रबी अलाह ताला मूं ते वही थो मोकिले इन हू समी उन क़रीब बेशक उहो उहो जेको आहे सो समी आहे ॿुधण वारो आहे ऐं क़रीब आहे वेझो आहे हाणे हिते ख़तमु था करियूं पोइ वरी आख़िरी ॿ टे जेके आयतूं आहिनि इनशा पोइ